Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. Aberta. Sen campés. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Moi boas, este sábado é o Día Mundial dos Montes eh, estáse organizando unha subida ao Monte Pindo, ao Olimpo Celta para protestar contra a colocación indiscriminada de eólicos eólicos así non En defensa das montañas Eólica así non. Vémonos o día 11 sábado Bon día e benvidas a todes ao Sapo Conchoso matutino da Radio Calimera. Hoxe queremos falar en este programa de entre outras moitas cosas, eh, queremos falar porque mañá se celebra el Día Mundial das Montañas en toda Galicia, eh, se ha organizado alrededor de casi 25 marchas eh, por diferentes eh, lugares, vilas, aldeas, montañas, eh, con diferentes actos, la mayoría de, de ellos a partir de las, de las 12 de la mañana, pero también en diferentes, en diferentes horarios, que entrando en cualquier red, redes sociales a través de eólicas pero no así se pueden atopar o también en la, en la web de, y en las redes sociales de de ADEGA, también la, podemos a, topar toda, toda la información. Eh, precisamente con, la gente de, ADEGA es con, la que vamos a hablar para que nos, nos, conten un poco pues tanto lo que significa esta, convocatoria como también cuál es la, situación real que, están atravesando las montañas y, bueno y también nuestro, el nuestro entorno natural si las tecnologías no nos falan, eh, ya nos escoita eh, desde Belén, desde desde Agrega. Muy día, Belén. buen día, buen día. Saludos, eh, a todas y e todas. día y muchas gracias por aceptar este atraco que ha sido ahí de, última hora, pero muy agradecidas por porque puedas atendernos. un poco la idea sería esa, que nos contaras el... Bueno, esto es una manifestación que ya viene de pues eso, de, de, de, de que, este verano pasado ya se, hizo también una, una gran manifestación y una lectura de un manifiesto aquí en, en Compostela, pero, pero bueno, parece que, aún así los que y las que, que, mandan no parece que no que no escuchan. No, no pues eh, efectivamente, parece que no escuchan. E, bueno, es cierto que la situación pues, cada vez se agrava más porque um, cada vez hai un maior número de proxectos eólicos en tramitación, hmm. E, eh, e bueno, pois, eh, a sociedade estaba nos a ver mm, bastante desbordada ante esta situación porque se nos exixe que eh, nun prazo breve de tempo presentemos alegacións, a que nos, eh, bueno, pois pues, leamos eh, os proxectos, os estudos de impacto ambiental que adoitan ser grandes volumes de, de, de páxinas que non se dan sí. xestionado, interpretado en pouco tempo, e ademais pois non recurrir a, a servizos jurídicos, a servizos técnicos que nos axuden a comprender realmente que en que nos vai a, a digamos, aceptar este tipo de proxectos tanto a nivel ambiental como económico, como social eh, ou, ou en concreto, pues, neste caso, como vai afectar as nosas montañas, que é un pouco o chamado que queremos facer no día de mañá. Eh, queremos que a sociedade galega se lance ás rúas para defender as montañas desta invasión eólica, eh, temos que dicir que xa a día de hoxe eh, contabilizamos que máis de 275 proxectos están en tramitación, só nas dependencias da Xunta e a estes hai que sumarlles pois, oito, outros 40 e tantos proxectos que están en tramitación na sede do Ministerio. Por tanto, estaríamos superando os 300 proxectos eólicos que se están a tramitar no noso territorio. Non? Eh, que pasa que as montañas? Pois que son precisamente elas as principais víctimas desta, desta vaga eólica porque eh, son tamén os lugares preferentes das promotoras enerxéticas eh, para colocar os seus muiños e os seus parques industriais. Por tanto, nos queremos facer este chamado masivo á, á sociedade. Eh, agardamos que, que a xente reaccione, se manifeste eh, e saia a rúa para defender eh, unha planificación enerxética máis xusta, máis eh, equilibrada, máis ordenada e non esta aloucada e caótica da eólica que estamos a vivir e que, que pon en risco o futuro de nuestro territorio. Claro, porque eh, el, el, manifesto, ¿no? Es decir, eh, lo que lo que lo primero que se pide es es la moratoria, ¿no? Es decir, porque porque que se pare antes de porque claro, todo lo que se faga eh, y, sobre la montaña, sobre el, entorno natural, eso va, a ser ya irreparable. Lo, entonces, lo que primero que pedís es una moratoria. Sí, eh, sí, efectivamente. no tenemos que decir que estamos completamente a favor das enerxías renovables. Eh, é dicir, no, isto non significa que nos opoñamos ao desenvolvemento das enerxías eh, renovables no país, eh, por tanto, tampouco nos opoñemos ao desenvolvemento da enerxía eólica. Que pasa? Que uh, do, co que non estamos de acordo, digamos, é co modelo que se está imponendo, co modelo de implantación eólica, que é un modelo que só obedece aos intereses das grandes promotoras, que como único criterio eh, que se practica é que, eh, digamos, que haxa vento, é o único requisito que, que, que se establece, que haxa vento ali onde se queira poñer o proxecto eólico, pero non se atenden outras consideracións de, de carácter ambiental, de carácter social, ou, por exemplo, a proximidade que esos proxectos eh, teñen co, coas vivendas, eh, que están a poucos metros da, das vivendas, e outro tipo de cuestións que non se teñen en conta Con respecto ás montañas, eh, temos que saber que, que as montañas son lugares eh, especialmente importantes para poder afrontar o cambio climático, eh, as montañas regulan o clima, as montañas eh, fornécennos de, de gran parte do noso alimento, fornecen do 80% dos recursos hídricos dos que nos abastecemos e ademais son auténticos santuarios da natureza, santuarios de biodiversidade que acollen eh, especies, hábitats que son extremadamente importantes para a nosa supervivencia no futuro. Non? Hábitats como as lagoas, as brañas, as turbeiras, pois vense ameazadas por esta, por esta vaga eólica que, como digo, non ten contemplacións co respecto, pois, por exemplo, a disposición de, de, de auga no futuro, hmm. eh, porque se prevé que teñan un elevado impacto na, nas fontes, nos mananciais ou nos regos eh, ríos que nacen precisamente na, nas montañas. As montañas tamén son lugares que contribúen a controlar a erosión do solo, E son lugares eh, que en Galiza especialmente eh, tamén son refuxo de persoas. É dicir, hai unha parte importante da nosa sociedade que vive nas montañas e que tamén se van ver afectadas por estes proxectos eólicos que eh, como consecuencia pois eh, expulsarán a, a estas persoas da, das, das súas terras. Hai que, hai que recordar que estes proxectos eólicos que se están a presentar hoxe en día eh, son proxectos que mm, eh, incluen eh, moinhos eólicos, aeroxeradores de grandes dimensións, de máis de 200 metros de altura, eh, que se colocan pois, a escasos 500 metros das vivendas. Isto é un impacto brutal para calquera persoa que viva eh, nestas zonas, aparte de que non son só os eólicos, senón que mm eh, estes proxectos levan asociadas pois as liñas de alta tensión, levan asociadas subestacións, mm, mm, digamos que unha serie de infraestructuras eh, ligadas ao proxecto que, que van máis alá dos propios muiños e que afectan a, a un conxunto, a unha superficie eh, do territorio que, que, que, que é amplísima, non? amplísima. Entón, nós o que, o que queremos é que se pare, que se pare eh, esta vaga eólica, que, que, se, que se estableza unha moratoria para todos os proxectos eólicos en tramitación, porque están a implantar de maneira caótica, desordenada, eh, absolutamente eh, dispar, e eh, o que pretendemos con esta moratoria é que eh, se, se, se bueno, tamén sen, se derrogue o actual plan eólico para eh, construir entre todas e eh, todos unha nova planificación eh, eólica eh, que estea baseada nun modelo enerxético diferente, nun modelo que non eh, procura o beneficio somente das eólicas, senón eh, nun modelo que realmente estea baseado no interese xeral, é dicir, eh, que se fundamente no aforro e na eficiencia enerxética que se fundamente no autoconsumo de enerxía, eh, que se fundamente na xestión pública de parte do recurso, a enerxía é un recurso que temos que entender como público, como común, e, por tanto, pois debemos de destinar eh, tamén, eh, digamos, potestade ás administracións públicas para poder xestionala, E despois ten que ser un modelo que procure a nosa soberanía ou autosuficiencia enerxética de cara a unha transición ecolóxica. O que non pode ser é que eh, este modelo que que segundo as administracións e as promotoras eólicas nos presentan como innovador, eh, non deixe de ser o modelo de sempre eh, centralizado eh, que nos obriga a depender continuamente de que haxa catro ou cinco grandes operadoras eh, energéticas que nos fornezan de luz. É dicir, temos que ser a sociedade tamén eh, productora, temos que producirnos a nosa propia enerxía, consumila nos, eh, e debemos facelo de maneira equilibrada sin co impacto sobre o territorio eh, pois supoña un sacrificio ou, nos, ou, ou poña en risco a supervivencia do noso territorio, non? No no queremos robarte mucho más tiempo, que sabemos que estás muy muy un día hoy, complicado, pero sí que sí que queríamos hacerte eh, dos eh, no hablaba falabas tú de, la pues ¿no? De, caminar a, esa autosuficiencia, a esa soberanía eh, energética de, donde el, el povo sea realmente el, que maneje eh, el, el poder, porque si no es estamos hablando de, de, una transición desaproveitada donde las grandes empresas van a volver a, tener el poder, donde se está destrozando a naturaleza eh, de por sí ya castigada en, el todo el Estado español, eh, especialmente también aquí en Galicia, eh, eh, también algo que tú has comentado que creo que es, que es importante y que a veces no, no, desde, desde la gente que estamos a la ciudad, es decir, que no, no, no nos somos conscientes, ¿no? sino de que falamos que, que no solo son los moviños, sino es que después, eh, lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, se tenía que hacer una mega infraestructura para trasladar la energía de, del punto de donde se fabrica, digámoslo así, al punto de donde se va a consumir, porque realmente la gente de campo non necesita esa barbaridade de enerxía que, é dicir, e se va a facer outras barbaridades de, de líneas de alta tensión e eh, de Eso tamén, uh eh, -huh. no, que creemos que é importante remarcaro. Sí. Sí, sí, ademais é que eh, xa temos experiencia nese sentido. Claro. Eh, estes proxectos non están concedidos para abastecer de enerxía aos povos ou ás aldeas ou aos territorios dos, nos que se colocan. Realmente Estes proxectos están concebidos para eh, verter toda esa electricidade producida dunha rede común, nunha rede xeral, que está centralizada absolutamente, que ademais vai gran parte dela para, para grandes urbes, centros de consumo eh, eh exacerbado, non? Eh, eh, realmente non, non revirten en ningún unha clase de beneficio nos territorios nos que se instala. Por tanto, por eso nos queremos ou cremos que existe outro modelo, que debemos apostar por el, que é o de, eh, de que a sociedade sexa tamén produtora e que se promovan modelos mm, de maior de mellor eficiencia enerxética. Hai que, hai que pensar que no transporte de enerxía pérdese un 15% da enerxía claro. producida, é dicir, que este modelo hoxendía xa non ten sentido, e menos pensando eh, nun, nun futuro no que xa non utilicemos enerxías fósiles. Non? Por tanto, temos que pensar en, en ser cada vez máis autosuficientes enerxéticamente, para iso non podemos depender eh, de, de 4 ou 5 multinacionais que eh, hoxe en día teñen dominada a, a produción enerxética e a súa distribución. Aquí ten que tamén eh, ser a sociedade quen, quen produza, quen autoconsuma, quen xestiona esa enerxía e as administracións teñen que estar do lado da, da, da sociedade, non se poden seguir colocando do lado das promotoras porque está en xogo nada máis e nada menos que a nosa supervivencia no futuro e tamén a, o, o equilibrio eh, ecolóxico do noso territorio. Por tanto, eh, se queremos falar de transición enerxética xusta, temos que pensar en que hai que cambiar o modelo enerxético. Non podemos continuar vai ser xugo deste, deste modelo colonizador que, eh, que, bueno, pues que nos deixará un futuro absolutamente tamén dependente que destrue o rural galego, non vai deixar eh, non vai deixar eh, oportunidades de, de, de, de vida no rural se si todos estes proxectos eólicos saen adiante e se non todos, a gran maioría, se saen adiante o rural galego vai ser absolutamente tocado que, eh, por último, as cidades pues, van seguir sendo dependentes das, das, das grandes, da, da, da rede, da rede que controla o oligopolio eléctrico, e, eh, e por tanto, pois, eh, van ter menor capacidade de resiliencia diante do, da mudanza climática tamén, non? Pues la, verdad es que es que sí, es muy, ¿no? escoitando, ¿no? Es decir, eh, eh, y, que sepamos que, que sí que, que, sí que podemos, que, que todos juntos sí, que podemos eh, cambiar esto, hacer que, la, la, energía en este caso, ¿no? Como otras cosas, sean realmente de la gente, sean realmente del pueblo, ¿no? Es decir, que como decía ya aquella mítica obra, es decir, son gigantes y son molinos, pero sí que podemos, ¿no? Sí que sí, sí, estamos todos juntas, sí que podemos y sí que podemos hacer eh, que recapaciten os que dicen que, que gobernan para, para el pueblo, ¿no? Es decir, que creemos que es, que es muy importante. Eh, queremos agradecer eh, de, de, verdad de, nuevo, Belén, que, que hayas aceptado hoy este, este convite. te emplazamos de verdad porque creemos que ni hay muchas cosas de, las de las que falar en, en torno al, a, no solo a las eólicas, sino en torno al, a lo que es el tema de, naturaleza, el tema de, del cambio que, que, que, estamos viviendo para que sea un cambio eh, realmente de, armonía entre, entre las personas, entre la naturaleza, ¿no? Es decir, eh, desde nuestra parte, si tú quieres engadir eh, cualquier cosa, nosotras encantadas de que vos hagas. No, no, nos encantadas de que nos chamarades, no hay ninguna molestia, todo contrario, encantadas también de, atender buscando nos chamedes, Lo único que me resta por engadir es, bueno, pues animar A xente de Compostela, da comarca, que asista a estas mobilizacións, quizáis a máis próxima a Santiago, é a que se vai celebrar en Bendibre, en Valdodubra, ás 12 do mediodía, no campo da Feira. Mm. Eh, bueno, haberá unha concentración, despois unha manifestación, entón convidamos a xente de Santiago tamén a, eh, da, da terra de Santiago, das terras de Santiago de Barcala, a acudir a, a, a Bendibre para manifestar manifestarse na rúa que en definitiva é o que pode eh, supoñer un punto de inflexión neste modelo enerxético que é insostible, non? é tamén pois como forma de protesta e de reivindicación diante das administracións públicas que en definitiva son as que teñen, teñen o, o mando e, e poden cambiar as cousas. Entón, eh, simplemente iso, animar a, a xente a participar nestas movilizacións de mañá pola defensa das montañas eólicas e non. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos sumamos eh, evidentemente a, esa, llamada eh, a recordar que, es ahora. Ahora es el momento. No, no, no mañana. No, ahora es el momento. Mañana hay que tomar eh, las montañas pacíficamente, reivindicar que lo que queremos es eso, no, el respeto de la naturaleza, el entorno que sí que queremos energías, pero realmente renovables, limpias, que caminen para, una concordia de la naturaleza y del ser humano por una vez. Moitas gracias de eh, Belén y estamos ahí en, en contacto para lo que lo que queredes. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela. Sintonízate. Arde, todo mundo arde. Cinzas que ainda caen dun ceu que esqueceu como se chove. Todo mundo é fume, ainda non entendes Os eucaliptos son exércitos de morte Lume que nos chama a porta Non foi casualidade Pero junta se algún día despertaremos do sono Que son xa tantas veces cheira a terra incendiada E ardeu sobre queimado e arderá sobre queimado y espero verte abrazado Diñeiro que roubaches Que arrancaches do meu bosque Que os teus billetes ardan E se chequeimen as maus E se os dedos E que caia a tua pel Torrada a trozos entre os lobos Que perdas todo o que amaches Todo menos a memoria E que coman os teus ollos Os corvos buscando auga Cuando ya no haya nada Cuando ya no haya nada Chuvia, xa voltou a calma Agora a auga é negra Quere convencernos para non esquecer nunca E os regueiros levan vestidos de luto Van eliminando pouco a pouco a nosa terra E auga para brindar xuntos Tinguida de negro Xa conseguimos casa con vistas ao inferno E espero Verte abrazado o diñeiro que roubaches Que arrancaches do meu bosque Que os teus billetes ardan ese se che queimen as maos E se che queimen os dedos E que caia a tua pel torrada a trozos entre os lobos Que perdas todo o que amaches, todo menos a memoria E que coman os teus ollos os corvos buscando auga E espero verte abrazado o diñeiro que roubaches que arrancaches do meu bosque que os teus billetes ardan e se chequeime as maus e se chequeime os dedos e que caia a tua pel torrada trozos entre os lobos que perdas todo o que amaches todo menos a memoria e que coman os teus ollos os corvos buscando auga cuando ya no haya nada nada. Quando choro não acho Calimera. Rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar. Pues seguimos aquí, os sapo conchos, o matutino da Radio Calimera, hoxe falando pues de la, manifestación, de las diferentes manifestaciones que, tenían lugar este este sábado pues a mayoría de ellas a las a las 12, pero también en otros horarios que se pueden consultar en moitas redes sociales, e eh, tamén en, los diarios, en los informativos están apareciendo las informaciones. Eh, bueno, si se ponen eh, eólicas, pero no así eh, se, puede, se pueda topar toda esta información. antes falábamos con Belén de, Adega, ahora tenemos con nosotros a, Ana Varela, es la secretaria de, la asociación Petón do Lobo, si las tecnologías no nos falan, no nos fallan, ya, ya nos está escoitando. Muy buen día, Ana. Hola, buen día. Eh, bueno, como, como decíamos a Belén, gracias por, por aceptar este, esta llamada tan repentina, pero bueno, es que ha surgido un poco así, eh, eh, muy, muy agradecidas. En primer lugar, se te parece a que, bueno, a moita gente da que escoita es, es de Compostela o de otros lugares próximos, es decir, eh, ¿Dónde está, eh, digamos, dónde trabaja eh, especialmente la, bosta asociación Petodo Lobo ¿Y a, qué mm, os dedicáis, aunque ya eh, facendo de la, llamada? está claro que en el tema de la defensa de la naturaleza y de, otras temáticas. Perdón, adelante. adiante. Sí, es una asociación ambiental, cultural y de ámbito eh, autonómico que traballa no ámbito territorial de Galicia. Eh... E, bueno, sí, defendemos, tratamos de facer <laughs> o posible na defensa do medio ambiente e da paisaxe, do patrimonio e, bueno, todo aquilo que este relacionado con estes temas. un poco eh, falábamos eso, ¿no? De, que mañana es esta, esta, esta, manifestación en diferentes, en diferentes lugares, en diferentes montañas, porque mañana, mañana es precisamente el Día Mundial da, da, Montaña. Pero bueno, lo que, lo que también falábamos antes, es decir, esto es un tema que, que viene de, muy largo, de muy longe, perdón, eh, eh, un tema que, que bueno, que, parece que, bueno, eh, lo, es que vendo es en más de 23 vilas se van a hacer estas manifestaciones y eh, aún así eh, parece que los que dicen que nos gobernan siguen sin, escoitar. Sí, claro, esto, esto vende, como ven, vende longe, Vende ya desde el año 1997 cuando se aprobó el plan sectorial eólico. Estamos asistiendo a historia de un expolio consensuado, consensuado entre entre o capital e a clase política. A clase política que nos goberna e a oposición que asiste impasible impasible esta desfeita, non? Hmm. Porque estamos asistindo non só non só a, a como eh, de alguna maneira instalan plataformas eólicas en calquer monte, en calquer montaña, sino que paralelamente hai un proceso de acaparamento de terras, un proceso eh, de expolio de recursos hídricos e, e bueno, e outras consecuencias, non? Como pode ser o baleirado do rural, o éxodo poboacional que se vai a producir a medio longo prazo, consecuencia da instalación de estacións eólicas en calquer lugar, eh, porque, bueno, eh, o, o exemplo o exemplo temos eh, estamos, a, estamos asistindo a, a como instalan estacións eólicas nas nascencias dos ríos, dos acuíferos, dos mananciais, nas zonas non só de alta montaña, sino tamén na ladeira das montañas, eh, incluso xa no que é no que non é montaña, ou seja, que estamos asistindo a historia dun, estamos vivindo a historia dun espolio consensuado entre o capital e, e a clase política, non? Tanto a que nos goberna como a oposición que asiste impasible sin protestar e, e sin renegar deste, desta historia que estamos eh, sufrindo, non? Pero xa é unha cuestión de dereitos humanos, claro. xa non é só a cuestión de que eh, de que eh, afecten a acuíferos e que afecten as, as nascencias dos ríos e, e que con eso pois eh, deterioren de maneira irreversible hábitats prioritarios protegidos a nivel europeo ou hábitats de interés comunitario que teríamos o deber legal de mantelos nun estado non está a conservación favorable. Estamos asistindo a, a tamén a un deterioro e a unha vulneración flagrante dos dereitos humanos. Eh, por exemplo, conto che unha anécdota que estamos a vivir hoxe. Hmm. Eh, a cidadanía afectada de, de Lalín, en Pontevedra, está intentando acceder desde o martes a, a documentación dos, de dos parques eólicos que lle instalan na súa zona eh, e, e, e levan, y, o sea, saiu o anuncio dos parques o martes no Diario Oficial de Galicia e, e hoxe, bueno, falo con a última vez que mirei foi antes da, foi aí aproximadamente a unha da tarde uh -huh. e, e aínda, aínda non estaba aínda non podían acceder a documentación dos parques entón, cando che vulneran un dereito fundamental como o dereito de acceso á información que está no, e o dereito a participar que está está recoñecido constitucionalmente na Constitución do Estado Español do ano 78 hmm. e cando che vulneran e además está o dereito a participar nos asuntos públicos está no artigo 23 que é un dereito, un dereito fundamentalísimo eh, e, xa é unha cuestión de vulneración de dereitos humanos esta xente ten 15 días só para facer alegacións a dos parques eólicos e, e desde martes xa pasaron eh, xa pasaron casi dous días e medio e aínda non puderon acceder a documentación, non? Eh, e só, só teñen 15 días para alegar. Eh, para que, eh, é dicir, que vai máis alá, vai máis alá do, meu, do medio ambiente. Estamos falando xa de, de cuestións que afectan os dereitos humanos, eh, como pode ser tamén o, o feito de instalar grandes turbinas eólicas <laughs> moi preto dos núcleos que afecta o benestar das familias, hmm. eh, afecta a paisaxe, a paisaxe está eh, moi directamente relacionada co benestar e a saúde, e, e bueno, e estáse vulnerando tamén tratados internacionais, como o Convenio Europeo da Paisaxe, que España ten firmado xa desde eh, con, con, con vixencia desde 2008, non? Porque o, o Convenio Europeo da Paisaxe que nos die que os obxectivos de calidade paisaxística determinaos a administración en base ás aspiracións da ciudadanía. En base ás aspiracións da ciudadanía. Aquí nadie preguntou á ciudadanía si querían esas grandes estacións eólicas e esas turbinas que en moitas ocasións acaban máis eh, eh, acaban preto de, de tres veces a altura da Catedral de Santiago, a ninguén lle preguntou a ciudadanía se quería ese, ese tipo de instalacións industriais preto das súas casas, non? E están afectando os, as familias, porque estas afectacións son afectacións directas ás familias que viven, residen e eh, traballan nos núcleos rurais e que sosteñen os núcleos rurais de Galicia. Claro, a min faime gracia a publicidade institucional da xunta cando vi, eh, cando se leen os grandes cartéis que hai nas, nas estradas e nas autovías, o, o rural é moito, é moito para quen? Hmm. É moito para eles, non? Para os que nos gobernan, eh, para a oposición que existe impasible a este espolio e tamén para as grandes eléctricas, non? Porque para, está claro que para a xente do rural non é moito. No hay nada, están siendo discriminados e, incluso atentando os sus derechos humanitarios. Eh, y también pensamos escoitándote, no? que, es muy importante que, que as de, las ciudades, de las, de las vilas grandes, seamos conscientes de que, de que todos tenemos que, estar en, este, como se suele decir, en este mismo, en este mismo carro, porque esto os, afecta a todas, es decir, especialmente a gente do rural, evidentemente, pero, pero a todas, es decir, porque falamos de, bueno, estamos viendo eh, últimos meses egoístamente falando, ¿no? De cómo la, luz está cara, está, es decir, este es el momento de cambiar las cosas, y cambiar las cosas eh, pensamos nosotros, nosotras, que debe ser que, a la gente se las coite y eh, que la gente tenga la, soberanía de, la energía, el, poder decidir, porque si no, es como un, cambio un cambio de cromos, como, como se suele decir en, castellano, ¿no? es decir, porque acaban siendo las grandes multinacionales las que se acaban levando esto y acaban destrozando el entorno natural y eh, acaban destrozando, dicho así, la vida de la gente que ahí está viviendo. Claro, por eso é moi importante que no día de mañá mm. a xente saia á rúa, incluída das cidades, claro. e, e, e, e, e salgan, xa, saia xa non só a defender as montañas, saia a decir, señores, señoras, señores das eléctricas, señoras das eléctricas, máis ben señores, porque, eh, claro, eh, tamén aí subxace no fondo eh, unha, eh, bueno, outros temas, non? Pero decir basta xa, non máis eólicos, non máis eólicos, stop eólicos, non queremos este modelo enerxético porque é un modelo mm, eh, que se vacía no espolio dos recursos, sí. dos recursos comuns. Eh, a, a, é paralelo a un proceso, como ben dixía antes, de acaparamento de terras, de, de acaparamento de recursos hídricos, eh, do vento da paisaxe, porque está claro que están decidindo sobre as paisaxes cando sobre as paisaxes ten que decidir a propia cidadanía, eh, como ben dio o Convenio Europeo da Paisaxe, entón mañan é o día de sair á rúa, inclu, incluir a xente das cidades, mm. e decir non máis eólicos, non máis eólicos, non máis eólicos e stop eólicos. Non máis eólicos, porque hai que cambiar o modelo. O modelo ten que ser o modelo da xente, da ciudadanía. Hai que empoderar a ciudadanía porque son recursos da ciudadanía non do IBEX 35 nin, do, nin, dos, nin da clase política. A clase política, e é preciso tamén, é preciso tamén que a xente sexa moi consciente da importancia que ten este proceso a ciudadanía activa. Hmm. A ciudadanía activa é clave, sin ciudadanía activa non vai haber un cambio de modelo. Entón, a xente ten que mañá sair a ruas defender non só as montañas, sino pedir un cambio de modelo. E ata que punto teñen poder as enerxéticas Incluso oposición política permanece impasible ante este espolio que causa sorpresa, causa estupor. ¿Y, hasta qué punto tienen poder? No. Entonces hay que rachar con ese modelo, ser valientes, ciudadanía activa, salir rúa y no más eólicos. Sí, es muy, muy, importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque nosotros, eh, eh, preparando un poco a entrevista, eh, podemos ver como como asociaciones, a gente está llegando a un punto de, preparación, de, para hacer alegaciones, de crear dosieres para que otras gentes puedan aproveitar el, trabajo ya feito, es decir, eh, eh, que, la gente se está, se está organizando ante, ante a desidia y ante, ante el, ataque, porque realmente es un ataque muchas veces de, das administraciones. no decir es por eso importante lo que tú estás comentando, que mañana saigamos a, las montañas, a rúas, eh, que esto sea una cosa que, no queden ahí, que, hasta que no consigamos no paremos. Exactamente, y hay que presentar presentación masiva de alegaciones... los registros públicos, presentación masiva, ejercer... a ciudadanía activa en todas las nuestras dimensiones... en todas las dimensiones posibles, eh, presentando, presentando alegaciones personándose los expedientes administrativos, solicitando información, manifestándonos, porque cuando nos manifestamos defendemos las montañas, defendemos los acuíferos que nacen no de las montañas y los cauces que nacen nos de las montañas donde se instalan oceólicos eólicos, mm. estamos defendiendo a paisajes, estamos defendiendo a tierra y estamos defendendo Galicia una palabra y a terra que, que, bueno eh, que hay que no hay que esquecer y es que estas instalaciones eólicas, estas grandes estaciones, eh, eliminan o, o humus, a parte fértil do chan, degradan, é unha degradación irreversible que están eh, a que están producindo nos chans, porque o chan é un recurso finito e non renovable. Tarda anos e anos en formarse, anos, milleiros de anos, porque é un recurso finito e non renovable, e a xente ten que ser consciente de que nos estamos xogando moito. Eh, brañas, turbeiras, hábitats prioritarios, unidades, eh, as nascencias dos ríos, eh, a sabido. Hmm. Por eso es necesario hacer tercera ciudadanía activa y por favor, no más eólicos. No, nada más es, es, algo ¿no? que, que, que está pasando eh, eh, a Galicia, está pasando a todo el territorio español. Eh, vemos también experiencias en otros en otros lugares ¿no? de, de, Europa e incluso del otro lado de, de océano, de, das, tremendas barbaridades e ataques que se que se están haciendo, es decir, se, se, conscientes, es decir, a gente que vivimos en las ciudades tenemos que ser muy conscientes porque lo que tú dices, estamos xugando o futuro y o presente, que, no hay que olvidar. Efectivamente. Eh, un poco queríamos eh, preguntarte eh, desde, desde a, a asociación, porque hay, hay, un tema que que bueno, que, se, se, nomena poco en estos casos, ¿no? Porque evidentemente el tema de, ataque a las personas de rural, pero también es un ataque a, a, a, los animales que, ahí están viviendo, ¿no? A toda la fauna. Esto también va a afectar eh, no solo a la, fauna que vola, que evidentemente la, la, fauna que va por el aire, por el ar es, es, muy complicado el tema dos, dos muiños, pero también eh, toda la, naturaleza que hay, que hay o, o chan o próxima o chan. Claro, é que as estacións eólicas e hai zonas do territorio, hai concellos eh, en que chegan a instalarse ou prevén instalarse máis de 210 eólicos mm. en dous concellos limítrofes, como ocorre en zonas de Pontevedra ou da Coruña, eh, e vamos a ver, eso hai que ser conscientes de que todas esas instalacións eólicas eh, fragmentan os hábitats, implica unha perda de biodiversidade, implica unha perda da fertilidade do chan, que, como ben dixen antes, é un recurso finito e non renovable, hmm. e, e é unha perda de, de biodiversidade nunha época de crisis climática, nunha época de, eh, de coronavirus, e que necesitamos protexernos frente a zoonosis e ter moita biodiversidade e estamos actuando xusto xusto na dirección contraria, estamos actuando en contra desa biodiversidade e facendo todo o posible, eh, parece que as administracións e os que nos gobernan parece que están empeñados en facer todo o posible en eliminar esa biodiversidade e ¿no? reducila. Eh, entón, eh, vamos a ver, hai que ser conscientes de que isto non ten nada de, de non ten nada de ecolóxico que están a facer. Non ten nada de ecolóxico, ah, o exemplo son eh, líneas de alta tensión, pois de, de, de kilómetros de kilómetros de longitud para trasladar a enerxía eléctrica. Que ten eso de ecolóxico? ¿Dónde está a transición ecolóxica? Transición para quen? Porque está claro que para, para os desertos, non? A clase política que se beneficiará pois supoño que a, co, co tema das portas giratorias claro. e despois as eléctricas, non? Na bolsa. Que, bueno, terán grandes beneficios a costa a costa da nosa saúde, a costa da, los recursos de todos, eh, etcétera, de todas, claro. Sí, porque estamos a mes eh, eh cómo, ¿no? cómo cada día eh, a lo largo de todo mundo aumentan o que se anomenan refugiados por, clima como sigamos así, nos también vamos a ser. Es decir, como tú también bendices, que, que podemos decir, es decir, estamos hablando de, un sistema de, de, pero de, de no, no de personas, de homes onde eh, eh, o, o ataque tamén va, va moitas veces máis contra contra esas mulleres, esas do rural, é decir, porque porque claro, é dicir ya ya de por sí a situación es complicada, é dicir cuando hai que tener que, que emigrar, por decirlo así suavemente, ás cidades, é dicir toda, todavía isto tamén es un ataque maior. Sí, sí, eh, está claro que sí, e ademais Eh, bueno, hay que eh, recordar que toda esta eólica se enmarca dentro de un plan sectorial eólico de año 97 que fue modificado, mm. sufrió modificaciones sucesivas y que nunca fue sometido a avaliación ambiental estratégica, como es la normativa europea para todos sus planes de programas, pero aparte, o plan sectorial eólico eh, nunca fue objeto de avaliación, a, avaliación de impacto sobre el género. Es decir, Cal é o impacto que ten este plan sectorial eólico que está a ter para os homens e cal é o impacto que está a ter para as mulleres, a quen prejudica, a quen beneficia, está claro que beneficia, bueno, eh, esto habría que estudialo, non? Pero tampouco, é dicir, non cumpre a normativa desde ningún punto de vista. E isto habría que ponerlle ficha, porque estamos a, ante un plan sectorial eólico que non deixa de ser un regulamento, un simple regulamento de rango inferior á lei, e que pese a ser de rango inferior a lei, vulnera leis como eh, pode ser a lei de impacto ambiental, a, a lei de, de chan, a, a lei de igualdade, a lei de igualdade, eh, ou seja, vamos, vulnera dereitos humanos, nunha palabra. Claro. Iso non se pode ir xa máis longe. es muy importante, ¿no? Porque ahora se, se eso con el, con el Día de los Derechos Humanos, con mañana con el Día de la, del Mundial de la Montaña, es decir, se saldrá, se, pero queremos remarcar eso, ¿no? Es decir, que no, no vamos a caer en eso de que todos, políticas y políticos son iguales, pero en este caso, en todos esos territorios donde está pasando, con diferentes partidos, con diferentes colores, son las grandes energéticas, las ISAs multinacionales las que están a, a, eh, tomando todo todo poder eh, eh, contra contra el povo. No, no es que nos, nos, queramos hacer guerra contra ningún pero es que ah, están haciendo eles y elas, sobre todo él es decir, contra gente de, de arruada, gente que somos de, de, día a día, y esa gente que, que, estamos en la, que del tema de, de, de recibo luz pero que, parece que no recordemos que de, todo eso viene esto porque encima eh, se, llena ¿no? la, boca con, con de la transición energética, es decir, que es una falacia total Sí, sí. Eh, un poco que queríamos también, eh, bueno, eso, convidar a toda la gente de que, a que mañana. Eh, decimos a que también sigamos, ¿no? porque como falamos de estos días concretos, parece que después no. E, e después es también importante seguir porque porque hay mucha ¿no? que, vimos hace unas semanas en Santa Comba, e, Después seguro que van, a haber otros otros actos en moites y es momento de, estar ahí, de, tomar las rúas, de decir, más, allá de que si Nadal sí, de Nadal no, estas son las cosas importantes que, que muchas veces no, las, las, las escacemos. Sí, sí, efectivamente. Mañana es un día importante para ejercer la ciudadanía activa, tomar a rúa y decir no más eólicos. está eólicos, no más eólicos. Te queríamos hacer una, una última pregunta, eh, aunque he aunque visto seguro eh, va, a haber tiempo se, se quiere de, de falar en, en, otro momento, pero tenéis eh, vosotras desde la desde de do Lobo tenéis este próximo xeneiro organizada en en, en A Coruña, en el obelisco, una concentración por el, por el tema de, de la caza do, do raposo, ¿no? Sí, sí, certo. Eh, bueno, eh, ese outro tema <laughs> da caza tamén outro tema eh, bueno, eh, importante. Mm. Eh, bueno, eh, hai que ter en conta eh, que bueno, estamos asistindo a, a, a invasión tamén do, das, dos núcleos rurais eh, por parte da, de cazadores sí. eh, que cazan pois prácticamente poden cazar a calquer hora do día en calquer lugar moita, moitas veces preto das casas e bueno, e non hai mm, desa administración fomentase moito eso, non? Eh, un pouco supoño que será para <laughs> ter entretida a este tipo de a este sector eh, e bueno, mentras que cazan pois non pensan noutros asuntos máis importantes que les afectan máis Eh, pero, eh, desde logo, está claro que non hai eh, non hai unha avaliación eh, ninguna, ningún inventario de, eh, das, eh, das especies, non? Eh, que, vamos a ver, con canto o raposo conta Galicia, non? Non hai un inventario actualizado eh, do número de exemplares que hai, eh, cada ano vemos, además é unha especie, os raposos son fundamentais para os ecosistemas, non? Eh, fomentan a biodiversidade, eliminan moitas veces pragas, eh, e, bueno, eso non se, non se está a ter en conta. Non se está a ter en conta con esta especie con moitas outras. E, bueno, eso sería tamén un dos grandes temas que, que nos preocupa, non? O actual xestión cinexética da Xunta de Galicia. Claro, ¿no? Porque se, se decía moito fa, fa, fa unos meses, ¿no? Que, que, que íbamos a aprender de todo isto e decir, pero se vuelve a demostrar que, no, que tenemos eh, la, memoria en general muy corta, ¿no? Es decir, muy, muy corta. Eh, eh, eh, es que no sé, no sé cómo explicar, ¿no? Es decir, no, no, no es cuestión de estar de acuerdo, no, es cuestión de que, de que estamos chubando a, vida, aunque ah. pueda sonar radical, pero, pero eso es lo que está en show, es decir, el, el, el, el poder salir, o sea, no sé, es que para parece, ¿no? Que... Sí, está, a ver, en teoría, a ver, vamos a ver, ahora con, coronavirus, deberíamos deberamos, aprender a lección de que ter eh, usos bosques, no plantaciones no me refiero a plantaciones de piñeros e eucaliptos, que é o máis común xa aquí en Galicia, sino que ter os vos bosques con moita biodiversidade de especies é fundamental para protexernos eh, fronte a, a zoonosis, non? Coronavirus e este tipo de, eh, bueno, de, de enfermidades que nos poden afectar. Pero estamos eh, camiñando na dirección contraria, xusto contrario. Estamos facendo o contrario do que, do que deberamos facer. En vez de rodearnos de moita biodiversidade proteger os animais salvaxes, eh, cuidar os nosos bosques, pois estamos eh, facendo todo o contrario, plantacións masivas de, de eucaliptos, de, de outras especies, plantacións que non bosques, e ao mesmo tempo potenciando o sector cinexético e, e, bueno, rematando con todo, sin que haxa uns plans cinexéticos avaliados como o debido, sin que haxa participación da cidadanía, unha total opacidade por parte da Xunta de Galicia, e, bueno, un sinfín de cousas máis. Te queríamos facer ya unha, unha última pregunta para tampouco robarte moito moito máis tempo. Vos, vosotras levais moito, moito moitos anos tre, traballando sobre as cuestiones eh, a naturaleza, a fauna, de, de a, da biodiversidade. Eh, bueno, creo que has contestado ya en a, co, co, a lo largo da, da, da entrevista, da, da conversación, pero como después de, tantos años, y eh, con toda la tecnología, con todos los avances que hay, con todo lo que tenemos, ¿cuál es la situación real de, la naturaleza? Es, ¿Realmente estamos en, en, uno de los, peores momentos? Pero, eh, sí, eh, cada vez eh, nos podemos comprobar que cada vez, cada año que pasa peor. Hmm. Cada año que pasa hay más agresiones a, hacia los recursos naturales. Y no mejora, ¿no? Hasta el punto de que eh, de que prácticamente dá igual que as avaliacións ambientais que non as xe, eh, porque todo se fai sobre papel, non hai un cuidado eh, dos lugares, das especies, eh, aquí prima eh, prima de sempre, non? O ter a xente entretida, o capital e, e a natureza eh, cada vez perde máis. Estamos xa, eu, desde o noso punto de vista, estamos xa nun punto de non retorno. Agora todo vai a depender de cómo eh, iramos más acelerar así, ¿no? Podemos acelerarlo más o desacelerarlo, pero que estamos en un punto de no retorno es evidente. Sí, importante también de, remarcar que pensamos, no, es decir, que, todas esas acciones como la de mañana son muy importantes, pero hay una acción también muy importante que es la de reducir. Tenemos que reducir el consumo de todo, O sea, sin, sin, sin reducir, como se suele decir, se suele decir ya moitos años, non, non, non hai planeta B. Tú, tú bendices e iso, que ya estamos en unha situación de, de non retorno, pero que aí la xente, Isa, que decimos moitas veces desde as ciudades, no, es que que podemos facer? Pois pues iso podemos facer. eh, de, isar de Black Fridays, de todas estas cosas, que no, eh, eso no es ir a favor del comercio local ni, ni, ni no, es, es, al contrario, lo que está es las grandes superficies, lo que acaba también es contra con, con el, con el pequeño comercio, con, la vida de, de, de, de Arrúa que, que somos la, gran merendade, aunque moitas vegades no, no, no consciente. Pues, pues por, por nuestra parte, Ana, la verdad que, muy, muy agradecidas de, de, que podéis estar hoy aquí en, los Sapoconchos, en la Radio Caimera, de verdad hacer extensivo el convite para, para que podáis participar siempre siempre que queráis, porque creemos que son temas importantes y temas a no, a, no, a no esquecer eh, si tú quieres, a, bueno, a, a, más alá de, de a, eh, animar que nosotros o continuaremos facendo a lo largo de, do, do programa a la xente a que a que mañán sea onde estea porque hai máis de 25 eh, ma, eh, eh concentraciones e eh, marchas e ademais en diferentes horarios, es decir que non hai excusa, es decir non non, non hai excusa para, para, para non tomar as rúas desde a consciencia e desde la desde la desde la activamente, políticamente de, la, de la ciudadanía, que si tú quieres engadir cualquier cosa, nosotros encantada de que os hagas. No más eólicos, por favor. Exacto. Pues muy, muy, muchísimas gracias de, verdad. Estamos, Estamos ahí en, contacto. Eh, no, no, más eólicos. Nos vamos a quedar con, con ese mensaje y no vamos a dejar de, de, de repetirlo, que, que, se converta ahí en, una, en, en algo que, que mañana nos, no, nos y, y todas eh, invadamos as, as montañas. Moitas, moitas gracias, que, que bo, bo, gracias bo día. a ti. Chao. Bo día, gracias a ti. Veñen, ondiñas, veñen, ondiñas, veñen e van Non te vayas calimera Que bon gusto nos das Calimera Vamos, Aquí Osapo sapo concho somatutino de Radio Calimera. Agradecemos especialmente a Ana Varela que hoy nos haya acompañado y nos haya explicado un poco que hacen también desde la desde la asociación Petondo Lobo, pero pues eso también un poco o que que está en show, ¿no? Eh, importante a lo largo de dos programas vamos a ir escuchando otros comentarios y también vamos a, leer porque, bueno, eh, se, puede atopar a, redes, pero creemos que algunos puntos de, ese manifesto de, eólica, eólica non, eh, de eólica sinon, de, esa manifestación que se, que se hizo pasado, eh, pasado 5 de junio o, o Compostela, queremos recordar que mañana las concentraciones son a las 12 en, en Alama, eh, a, a, las 12 en la Plaza do Concello de Becerra, eh, también a las 12 en Benvimbre, que como ven os comentaban, eh, Belén de Adega es el, el posto más más próximo, más preto que de Santiago de Compostela. Hay una manifestación a las 12 en el campo eh, de, Feira, donde se ha, se ha concentrado, se ha, dicho a la gente que, que se concentre, eh, pues eso, en Benvimbre, en el, en el, Val Dubra. Eh, también en habrá en Cercedo, esta será a las a las 11 a las 11 y media en Xantada, en Coristanco, en Foz, eh, a las 12, eh, en Laza, a las, a las Cautro, en la, en la, a las 4, en la Plaza de la Picota, eh, en Lugo a las 12 tamén, eh, en Mazaricos a las 10, en Mazaricos se fa unha subida ao Monte Pinto, eh, se han concentrado en la, en la lugar de, de Feiro, eh, despeus a, en Ferrol tamén a, hai unha andaína a las 11, desde la estación de, buses para las 12 concentrarse en la plaza de armas, eh, después eh, a las 12 también en, en Pontevedra, en Vila de Cruces, en Antas de Ulla, en Carral, en Meira, en Vilalba a las 12 también con un recital poético, en Gondomar, en Marín, en Bueu a las 3 y media un magosto eh, una mesa redonda a las 5 en el, en a Turusho. Eh, también recordar por si alguien quiere, a las 11 tanto en Castro Caldeas como en Seando Curel, junto eh, a la concentración se, fará una, una chocolatada, ¿no? Es un, momento de, de xuntanza, de xuntanza de, de de asuntancia de axente con, el entorno natural, con esa naturaleza que somos todas en este Día Mundial de las Montañas que de verdad sea, sea ese, hice un día de, decir eólica, así no, basta ya de, de este ataque continuo al entorno natural, basta la porque eso es una cosa que, lleva moitísimos años, porque parece que siga de, de onte, pero no, esto es algo que, que ninguna administración, ningún eh, partido de momento ha, ha puesto a, solución para que la energía sea de pueblo pueblo eh, esté en las más das grandes eh, multinacionales acabe con el nuestro, con el nuestro entorno natural tan rico y tan necesario. Eh, eólicas así non, por favor. Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela. Sintonízate. cansaremos de escoitar nunca a Luarna Lubre, a Luz Casal, en este Camariñas impresionante. De verdad, gracias Luz, gracias Luarna. Para elas, para as raparigas, para ti recén chegada ao mundo, para as despertas, para as que ollan o mundo querendo ver, para as presas, para as que non son donas do seu corpo, para as maltratadas, para as que están longe das persoas amadas, para as que están preto, para as que son explotadas, para que berren libremente, para que berremos, para que bailen, para que sonrían, para que soñen, para que loiten, para ti e para min, para Lucía, para Marga, para Ángel para Cesárea, Eva, Didi, Marta, Marta Belén, Dori, Arancha, Radio Calimera. Radio Calimera. claramente que Fonteseca non está en contra das renovables, pero si da maneira que non las están poñendo. A baña eh, vai a ser unha área de sacrificio total e absoluta neste momento eh, están en proxecto seis parques eólicos eh, con un total de 45 aerogeneradores con unha distancia de 500 escaso, escasos 500 metros ás nosas casas eh, vai a ser imposible vivir ali. Temos a veciñanza totalmente en contra destes proxectos. Onte acabamos de levar eh, nestes últimas alegacións ao parque eólico pois máis de 3.000 alegacións recollidas no Concello para as liñas e para os parques. Creime currando na eira Non vou rapear sobre nada que non sexa a miña realidade Non preciso inventar contos para facer rap de calidade Só vos vou contar a miña verdade A historia dunha rapaza que non naceu para a cidade Tanta xente, tanto fume, tan poucas persoas Todas semanas soas extrañando as aboas Vivimos nunha burbulla que ás veces nos afoga Moita universidade, pouco mirar para fora Para xente real, para xente de verdade Para quen parte o lombo na precariedade Somos do rural e non nos sabe mal conciencia de clase vía transmisión oral Somos do rural e non nos sabe mal Sancho e Fouciño do defensa persoal Somos do rural e non nos sabe mal Conciencia de clase vía transmisión oral Somos do rural e non nos sabe mal Sancho e Fouciño do defensa persoal Somos do rural e queremos un futuro digno Que vivir na nosa terra non sexa un castigo Que defender o monte non sexa delito Viva o carballo Aquí somos anti-eucaliptos Aquí non queremos sucios empresarios Mercan casas bellas, montan escenarios, traen turistas Tratannos de decorado, mas non somos parvas Desta merda non participamos igual estorbamos, mas non apartamos Se non che gustan as miñas pintas, mira para outro lado, resistimos Até cos pés mollados, isto non é un safari E nos os teus putos payasos Queremos transporte digno e de calidade Con eso un contorno e coa cidade Que ter un carro sexa só unha escolla Poder, se quero, ir a pé a escola Servizos públicos vos Pero de verdade tampouco me parece tanta barbaridade Sai na vosa apretada constitución Mas cando vos apetece e cando a aplicades Al amparo diferencia de clase vía transmisión oral Somos do rural e non nos sabe mal Sacho e Fouciño do defensa persoal Somos do rural e non nos sabe mal Conciencia de clase vía transmisión oral Somos do rural e non nos sabe mal Sacho e Fouciño do defensa persoal Somos do rural e non nos sabe mal Conciencia de clase vía transmisión oral Somos do rural e non nos sabe mal Que ninguén se atreva a xogar con noso pan isto vano a querer convertir nunha zona industrial, nunha zona industrial de produción masiva. Os nosos montes é de onde sacamos as nosas fontes, non? E de aí, das nosas fontes, temos na nosa parroquia, por exemplo, non temos eh, traída de auga municipal e temos preto de 20 fontes que dan de beber a toda a toda a parroquia. A parte diso, o medio natural vai saber moi afectado eh, xa non falar pola, pola fauna, pola flora, pero vai a ter consecuencias moi, moi negativas para os nosos veciños e veciñas. Tamén vemos que as nosas propiedades se van a acabar devoluando, porque nun eh, distanza de 2.000 metros ou 3.000 metros, estas propiedades se devoluando sobre un 30%, co cal incidimos sempre no mesmo. Temos un medio fráxil, que temos que darlle vida, que temos que darlle futuro, e o que acaban conseguindo con estas implantacións de, de que non lle chamo enerxías renovables porque realmente eh, son áreas de sacrificio que están contribuindo e máis ao despoboamento e perxudicar directamente a este medio do que nós vivimos e todas estas cousas que están facendo van en contra en contra do futuro do rural e da vida nel, non? Ahora bien, dicho esto, en Galicia hay dos lenguas, el español y el gallego. El gallego tiene una enorme utilidad. Y es que sabiendo gallego te puedes comunicar con más de 200 millones de habitantes. fala galego as nenas Logo virán as penas Os prexuizos persiguen nos Pero nos correremos despunzado, irás, dirás que virás, a suerte de lo mundo nunca huyera. Continuamos, los sapo conchoso matutino de Radio Calimera en este día hoxe donde queremos iso recordar bueno, las concentraciones que hay por todo territorio de Galiza para decir eólica así non, basta ya, moratoria, que haya sentidiño, por favor, e que sea el povo el que realmente tenga el poder en non las grandes multinacionais. Recordan también que mañana a partir de las 8 de das 8 da tarde toda la gente que pueda en A Coruña hay una concentración para, para mostrar o apoio reclamar la absolución de Chema Naya ya porque, bueno, no se puede criminalizar a ninguén por el simple feito de exercer a segua ciudadanía, el seu dereito a elegir, el seu dereito a decidir como teña que ser a cultura, autoxestionarse, autoxerirse, é moi importante. Eh, aquelas que non non podan eh, eh, ir mañá a, a Coruña ás 8 eh, desde desde a asociación, desde a xente de, de a solución Xema han organizado, están eh, vendo para, para que si alguén tene, tene auto e va para, para Coruña, pois que se sume a xente aí si eh, poder, eh, china poder eh, eh, aforrar cartos. y si no, en el día 20, todo es que podamos a las 9 y media de la mañana en los chusgados de, de los de, Fontiñas se celebrará el, o, comenzará el, juicio a, Chema un, juicio que, en, ningún momento tendría que haber eh, teñido lugar. Es importante que los que os gobernan sepan que no tienen ni oye ni en ningún momento carta blanca. Eh, hoy en esta carta blanca que acompaña eh, un espectáculo que trata de hacer memoria o de recuperar la memoria de lo que fue el Prestige y todo lo que supuso el Prestige pues eh, a esta carta blanca la hemos llamado carta blanca sobre marea negra eh, y la idea es, bueno, eh, con los invitados, invitadas que, tenemos con nosotros esta tarde, pues tratar de hacer también memoria un poco desde fuera de lo que es el escenario, un poco desde fuera del, espectáculo, pero contando con gente que que de, alguna manera tuvo una vinculación y tiene una vinculación con lo que fueron aquellos hechos, aquellos sucesos, aquella experiencia pero también sobre todo, y, igual que en el espectáculo estamos haciendo eh, memoria o tratamos de hacer memoria escénica, de crear una memoria escénica de, de, aquel hecho, de aquella catástrofe. Eh, pues es, y hacerlo desde el presente, un poco la idea, la convocatoria que, hemos hecho, la invitación que les hemos hecho, es un poco también a volver a aquel, aquel momento, a aquel lugar y hacerlo desde hoy, no tanto con la nostalgia del recuerdo, sino un poco desde eh, desde la realidad o desde el momento que, estamos viviendo ahora eh, como sociedad. Eh, para nosotros al hacer el espectáculo, de alguna manera, volver al Prestige tenía como dos caras. Una era la cara de la catástrofe ecológica, de perder al mar, aunque fuera solo por unos momentos, y unimos esa catástrofe ecológica con bueno, con el momento que estamos viviendo ahora y con los 20 años que han pasado, eh, en el sentido de, bueno, uniendo ciertos puntos para llegar a, este momento que estamos viendo esta crisis pues, climática y esta crisis también humanitaria. Eh, y para nosotros el prestigio, la visión o la perspectiva con la que hemos encarado hacer esa memoria o recuperar esa memoria es desde este momento de crisis climática, humanitaria, de que eh, las relaciones entre nosotros y el mundo que nos rodea eh, seguramente no nos queda otro remedio que cambiarlas. Y quizás, volviendo a este momento del prestige y con todo lo que pasó allí, nos parecía que podríamos extraer eh, algo que nos eh, pueda ayudar a seguir para adelante. Y por otro lado, también volver al prestige como un momento de movilización social, de reacción social, de estar juntos, de estar unidos, ese momento que todo el mundo sigue recordando, toda la gente que lo vivió, que experimentó aquel momento con, con una emoción que siga flor de piel a poco que rasques ahí. Entonces, eh, desde este momento tan eh, que, estamos viviendo como desde el confinamiento, de la intimidad, de estar separados, de la distancia social, de la polarización de las opiniones, eh, pues nos parecía que aquel momento en que por lo menos hubo un pueblo, una gran parte de un pueblo que se unió y por un momento caminó juntos para hacer frente a una situación de, de crisis, pues también nos parecía que podría ser un momento eh, perfecto para, recuperar esa memoria y revivir aquello para que nos eh, sirva ahora mismo. Y bueno, eh, voy a presentaros a nuestros invitados. bueno, Manolo Rivas en Galicia no necesitaría presentación, escritor, poeta, periodista, seguramente lo conozcáis por sus artículos en, en la prensa, en muchos periódicos de, de ámbito estatal, ahora mismo dirigiendo una revista eh, importante en Galicia que se llama Luces. Eh, varios de sus eh, novelas o cuentos han sido llevados al cine, a Lingua das Volvoretas o, Lápiz do Carpinteiro, seguramente os son Pero sobre todo nosotros hemos contado con él, por un lado, porque, bueno, para mucha gente también de alguna manera es eh, una referencia a la hora de hablar eh, de un creador comprometido con la época que le ha tocado vivir y con el país que le ha tocado vivir y para nosotros, eh, desde luego, con el Prestige es una persona especialmente implicada, fue portavoz del movimiento ciudadano Nunca Más, Nunca Más. Eh, pero también lo recordamos en otras eh, peleas anteriores que tienen que ver con una parte de la historia de Galicia no muy conocida, que es la, historia de las eh, luchas medioambientales o ecológicas, que desde los años 70 pues, han marcado una parte de la historia de nuestro país que quizás no es muy conocida, pero que, bueno, Manolo estuvo ahí y yo creo que nos puede hablar hoy también de, eso y sobre todo por ser esa voz un poco de, de, de nunca más y esa voz de eh, y esa voz, y no solo esa voz, sino esa, e, esa persona que pensó, que reflexionó y que durante todos estos años ha escrito mucho, sobre lo que significó aquel momento y desde luego en nuestro proceso de trabajo para hacer Nevermore, esta obra de teatro, bueno, pues eh, eh, hay muchos eh, escritos, muchos textos que nos han acompañado y algunos de ellos que están en la, en la obra o directamente o indirectamente, ¿no? como ese final de la obra en el que hemos recogido algunas de las palabras que en aquel 1 de diciembre de 2002 pues leíste en la Plaza del Obradoiro, supongo que muchas veces, eh, y que bueno, nos parecía que, era importante recogerlas. Entonces, desde luego, es una, eh, una presencia que nos ha acompañado mucho en este proceso y que bueno, pues eh, estamos encantados de que nos acompañe hoy aquí. Tenemos también con nosotros a María Bella que es eh, bueno, una investigadora y productora cultural, ella es madrileña eh, y eso es una de las razones que nos ha movido a, <laughs> invitarla, porque hace unos pocos años, cinco o seis años creo, eh, ella se ha, trasladado a vivir a Corcubión, un lugar en la Costa de la Morte, en el que, bueno, pues ha decidido que es el lugar para vivir, por lo menos esta, esta temporada. Y bueno, y está haciendo un trabajo de recuperación de también de la memoria eh, desde ahora, desde la actualidad, de la memoria del Prestige, de lo que supuso el Prestige para sus nuevos vecinos y vecinas. Eh, y bueno, aunque no viviste El, el, Prestige allí y, lo viviste desde lejos y aparte que eres eh, más joven ¿no? que nosotros. Eh, pues nos parece que es una mirada muy interesante eh, también para, hablar del prestige desde ahora y sobre todo por esa eh, investigación que está haciendo y que, bueno, supongo que te está permitiendo también encontrarte con mucha gente y revivir o recuperar aquella memoria. Además, no premeditadamente, pero también, bueno, pues por estas casualidades o estos encuentros que se producen en estos procesos, cuando estábamos, bueno, haciendo la investigación para eh, buscando documentación para llevar a cabo el, espectáculo Nevermore, pues nos encontramos con, con, María a través de una asociación que se llama una Gran Burla Negra, que se ha montado hace pocos años, también para recuperar la memoria de Nunca Más y del Movimiento Ciudadano. Pues... Eh, bueno, mm, ella compartió con nosotros unas entrevistas que, que estaba haciendo eh, a gente de la zona, hablando del, Prestige y esas entrevistas se acabaron convirtiendo en un importante material de trabajo para, para los actores y actrices de la, de la, pieza. Y entonces, bueno, pues eh, ha habido también ahí ese encuentro y, que también está de alguna manera presente en, el espectáculo, o sea que para nosotros es una, eh, una voz muy, muy interesante por el contraste para volver a hablar del Prestige. Y bueno, y tenemos también a Vicky Rivadulla que es pintora, es escultora, ahora trabajas en el área de cultura del Ayuntamiento de Musía eh, y vive en Musía, por lo menos desde aquel momento, seguramente desde antes. Eh, y bueno, eh, nos parecía también que era muy importante en este encuentro que tenemos hoy con vosotros para hablar del Prestige y de Nunca Más, tener a alguien de la polémica, de la llamada zona cero, que tuvo su polémica en aquel momento, eh, pero bueno, que nos parece que tiene un simbolismo y que sigue manteniendo un simbolismo y nos apetecía también mucho contar con una voz eh, de una vecina, en este caso, eh, de Musía y que ha vivido en, carne propia aquel momento y todo lo que ha venido después. Eh, vi que estuvo también implicada en el movimiento ciudadano eh, desde Musía y nos parece que también es una, voz eh, eh, importante para, hacer esta memoria. Así que, <laughs> bueno, eso, desde, desde la distancia de los, de los años que han pasado, bueno, un poco y como esa voz que para nosotros sigue resonando en, nuestra, en nuestros oídos de, de nunca más pues a lo mejor empezar haciendo una reflexión desde hoy, qué, significó qué significó nunca más o qué significa o cómo explicar ahora, eh, por un lado a nosotros mismos, pero también a otra gente que no haya vivido aquel momento, ¿no? Cómo explicar un poco todo lo que fue nunca más y lo que supuso nunca más, eh, Bueno, gracias por, la compañía. Estamos aquí medio emboscados, ¿no? <laughs> Eh, como en Nunca Más, también en la época <laughs> había un uniforme un poco parecido. Así. Eh, y bueno, felicidades eh, por, por, la iniciativa ¿no? de hacer esta, esta obra en Nevermore que además eh, yo creo que es un trabajo muy valiente, con mucho coraje y, en todos los sentidos, también en el sentido creativo. ¿no? Y, difícil de hacer con sutileza y lo habéis hecho con, con, con sutileza. ¿no? Entonces eso, lo primero. Eh, antes de, sentarnos aquí y de, empezar ahora el, acto, digamos, oficialmente, estábamos contando una historia que no pudimos terminar. Yo le, estaba contando a, Jesús que eh, una época anterior, desde luego, a, a lo de Nunca Más, de anterior al 2002, bastante, anterior, el siglo pasado, por lo menos. Y, y bueno, yo trabajé durante un tiempo de prácticas eh, que entró como director, digamos que renovó allí lo que era el centro emisor de televisión española en Galicia, no existía la televisión gallega, y estaba trabajando de práctica, dirigía a Alexandre Cliveiro. Eh, entonces él eh, era, estaba, había un asunto muy polémico, que era el del aborto en ese momento, y él, como cosa novedosa, dijo, bueno, pues hay que salir, salir a la calle y hacer como los ingleses, como la BBC, y preguntar así a alguien. Pero bueno, tenéis que preguntarle a un cura, por lo menos, y en Santiago no tenéis problema, porque era Santiago donde estaba después a una feminista, para tenemos las dos posiciones, y después a alguien del pueblo. lo del alguien del pueblo quedó así. bueno, efectivamente el cura apareció nada más salir de televisión, ya en la plena catedral de y no teníamos dónde escoger. Eh, y después eh, habíamos quedado con una feminista que expuso su opinión, y el problema vino con alguien del pueblo. El, cámara era de allí, de Santiago, conocía así mucho la gente y lo saludaban y todo eso. íbamos como una especie de, animal eh, del paleolítico, porque él iba con la cámara esta grande, ¿no? un betacán enorme, y yo con el cable conectado a él, delante, y nos movíamos así. Yo hacía demanda de ir a preguntarle a alguien y decía él, a ese no, a ese no. Y dije yo, coño, este no debe ser del pueblo. Y <laughs> Y entonces ya por fin, porque ya dijo, oye, que esto se está echando la encima, macho, y tenemos que, tenemos que encontrar a alguien del pueblo, ¿no? Y entonces eh, entramos en el Toural y baja una señora del mercado cargada de bolsas, bueno, del mercado, venía cargada de bolsas, ¿no? llevando todo el peso del mundo encima, como suele pasar. Entonces, yo ya no lo dudé, dije, esta es del pueblo. ¿no? Y fui hacia ella tirando del cámara y ella se quedó así emparedada entre una columna y, mirando para mí con cara de sospecha, de angustia, de todo, eh, la, cara del pueblo, ¿no? Y, y le pregunto, ¿y usted, usted qué opina del aborto? Entonces ya se le abrieron muchísimos los ojos, se le abrieron muchísimos ojos, se me queda mirando y me dice, es que yo solo vine aquí a comprar unos zapatos. <laughs> Entonces, esa mujer, yo estoy seguro que estuvo nunca más, de alguna forma. ¿no? Es decir, eh, ¿qué pasó allí, digamos, para que darse ese, eh, eh, ese, encuentro, ese concierto, digamos, transversal ¿no? y absolutamente plural y realmente insólito? ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué, sucedió? ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos hablar de muchas cosas, pero se me ocurre apuntar eh, ahora, ahora una. ¿no? Hay, hay, hay, momentos en que, eh, decía el joven Marx, muy, un tipo muy interesante, ¿no? que, en que la esfera de la Tierra se posa en un sitio y pasa algo. Aquí, además de posarse la <laughs> esfera de la Tierra, o se posó después, pero lo que tuvimos fue un, un embate tremendo, una catástrofe, una tragedia de un barco que no solo era, se habla de chapapote, de fuel, es que llevaba la peor escoria, digamos, de, los combustibles fósiles, que era el F, 100 llamado también Mozout. Y, eh, digamos, lo que sucedió, lo realmente novedoso, es que ese golpe, ¿no? Eh, que, tenía todas las características de ser un caos, definitivo para una cultura marítima, para un, para un país donde la psicogeografía también abarca el mar, pero ya habían ocurrido muchos golpes de estos y ocurrió que esta vez la novedad es que efectivamente la esfera se posó, eligió ese lugar y ocurrió algo mm, diferente, algo novedoso. Y, bueno, abreviando, mm, eh, yo creo que lo que fue muy importante y eh, que explica eh, en parte nunca más, nunca más, y tendría que ver con claves también de teatro. Eh. Guy Debord dice que la sociedad del espectáculo lo que mejor organiza es el olvido. Eh, cuando combatimos esa concepción de la sociedad del espectáculo, lo que mejor hay que organizar es la memoria. Eh, la, forma, um, creo, más interesante humana de luchar contra el poder es a, través de la, a través de la memoria. ¿no? y ahí eh, lo que ocurrió fue un rescate. Se exorcizó, digamos, esa gran catástrofe con una recuperación de, la memoria en el sentido de las palabras, de la memoria en el sentido de la mirada también. Y lo, creo que se, puede explicar muy bien cómo eh, el Nunca Más tiene ese, aspecto, digamos, teatral, ¿eh? Eh, de, representación, de rescate de la memoria a través del uso de, las palabras, de combatir eh, palabras. Fijaros, nunca se habló de marea negra, nunca, nunca, eh, desde el poder. Todo el esfuerzo fue negar la evidencia de una marea negra. Siempre se hablaba de, manchas dispersas, se hablaba de, hilillos, de plastilinas, la versión más, la versión más infantil, ¿no? ¿Ya? bueno, buscando siempre eufemismos, irisaciones, ese es el toque estiloso, ¿no? Irisaciones, decía el delegado del gobierno. Hay muchas irisaciones. Entonces, eh, esa recuperación de la verdad, de las palabras, ¿no? y a través, pero yo creo, de un lenguaje que conectó con, toda la gente, ¿no? que no era un, un lenguaje convencional, ideológico en sentido convencional, ¿no? voy a hablar, de, lo, o podemos citar, los paraguas. Como los paraguas, eso que nos acompañan ya desde niño, una de las primeras cosas que te regalan en Galicia es el paraguas. Bueno, pues ese paraguas, que es eh, una especie de apéndice, cómo se transforma ¿no? eh, en un elemento de, de expresión, de protesta, esos más de 100.000 paraguas ¿no? en, en Santiago, ¿no? que se levantan. Eh, eh las maletas, Otra de las más grandes manifestaciones, unas 100.000 personas en Coruña, fue la manifestación de las maletas, que significa inmigración. Pero la gente por vez primera llevó, exhibió la maleta que tenía en casa, ¿no? la llevó y la reunieron en el puerto. Y, eso, que digamos siempre es una acción eh, individual, ¿no? de, la de emigrar y todo eso, de repente la gente iba con las maletas. estabas, eh, todos estos signos, ¿no? el, de, el de la cruz, como el entierro del mar, que también fueron miles y miles de personas, cómo se llenó la costa con cruces. Eh, las nueve olas de la lanzada, que es algo mítico, de uno para, es eh, una forma de, fertilidad, eh, cómo esa, esa digamos, ese espacio simbólico y esa eh, esa costumbre ¿no? que, está en la memoria popular, la transformamos. Hubo eh, también otro, otro de los actos más concurridos eh, en, las nueve olas, ¿no? el día de las nueve olas. ¿no? Del día de la, una ola era la dignidad, otra era... Bueno, podemos seguir con muchos más elementos, las gaitas, las gaitas tocaron también la marsellesa, aparte tocaron el antiguo <laughs> reino de Galicia y tocaron la marsellesa, ¿no? y las botellas al mar, eh, todos estos eh, signos, eh, estos símbolos tomaron, vida y mm, creo que consiguieron establecer una conexión especial en que la gente no veía aquello como un movimiento mm, sectario o partidista, sino que en su mejor momento ese momento en que se posa la esfera y el momento necesario. Eh, se, vivió el dilema caos o comunidad, como lo vivimos con, con la pandemia, y en ese momento decisivo la gente eligió comunidad. Radio Calimera. Para ti, para para Para en ese momento decisivo, asiente decidió comunidades. Os contaba el gran Manolo Rivas. Queríamos traer este, este fragmento de, diálogo que tienen después la gente de Chévere cuando represente Chévere cuando representan eh, esta, esta obra sobre de, para, para que no caiga en el olvido, ¿no? Lo, lo hice nunca más que que, pronto vamos a, vivir los os, 20 años de aquella catástrofe que, que que asiente, se unera e por eso ahora también es importante estamos en, un momento aixín eh, la, marea no, es negra pero queremos hacer las montañas negras eh, no nos vamos a permitir Nengen, o tenemos que permitir eh, teníamos que estar en todas esas concentraciones mañana eh, por la montaña, por la nuestro contorno, por la vida rural, por todo. De verdad que, que toméis todas, todas las personas, toda la gente, tomemos las montañas, las ruas eh, que no eh, que no dijimos que, este momento siga calla en el, olvido, en la memoria tan, tan importante, ¿no? Eh, y memoria como, como modo de, de revolución que de la que nos falaba eh, Manolo Rivas. De verdad que muchísimas gracias, gracias por la por la escoita. Tomemos las rúas por la montaña, tomemos las rúas por Chema Absolución, tomemos las rúas por todas esas miles de personas a las que continúan desahuciando, tomemos las rúas porque como se sole decir, solo el povo pode apoyar al povo, eh, el povo es muy poderoso. Graciñas por la escoita. A de quen comprende non é palabra feliz. A de quen transmite é terminoloxía útil. Se na vida cotiá o balazo non rebentan estourido a estupidez, pouco importa, inteligencia ou sentimento. Inmaculábante, eras necesaria. Inmaculante, é o principio da camiñada. Mira como así ravenan, rematan esgotando o teu dereito a reventar. Nada novo, Inmaculada Rosalía tal sempre mulleres confinadas na construción doutros. Comprendes? Revolvese xa arma contra ti. A de quen comprende non é palabra de feliz. Os Sapoconchos criu. da defensa das montañas eólica así non. Eu son Rocío e represento a Asociación Alarma na Terra de Montes e quero animar a todas as veciñas da nosa comarca e arredores a que o 11 de decembro veñan a Cerdedo a manifestarse e a berrar ben forte que nas nosas aldeas que hai vida, que hai presente, que hai futuro e que o vamos a defender fronte á invasión eólica. Eh, partimos do, da Praza do Concello de Cerdedo, vamos a facer unha pequena marcha e despois volta outra vez a praza. Na defensa das montañas e do rural e a nosa terra, eólicas así, non. Quero decir que, por favor, que non deixedes de unirvos a esta manifestación porque é importante, está en xogo o noso futuro e o futuro dos nosos fillos e as vinderes xeracións. Non só se expolia a terra, que se expolia os recursos hidrográficos, ainda por encima acabarán facendo que, de, que o rural acabe deserto. E realmente, se si esas políticas que tanto nos gusta anunciar na televisión de Galicia de apoio rural, gustaríanos saber agora onde están. Non deixedes de chegarvos, non só os veciños de dividir eh, os convocos, senón que convoco a todo mundo que poida votar unha man nas cidades, nos povos e nas vilas. Por favor, achegádevos, porque isto é o espolio da Galiza. Para, digueu-me que li hem fet el riu que ja no canta. rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Però deixeu de plorar que ens han declarat la guerra. emissora Calimera. Pirata. Calimera. Pois eu vou dizer que se põe as nossas terras ao serviço das empresas privadas. Eu sou um gandeiro, o meu filho é gandeiro, tenho ali a sua explotação. Eh, o impacto ambiental espólio do rural. Decirvo que o Concello da Baña, que ten menos de 100 km cuadrados, é que vai haber prácticamente cada 2 km cuadrados un generador de 200, -se sempre de 200 metros. Estes generadores que se van colocar no, no Concello da Baña, na punta de Aspa, ten 235 metros de altura. A afección a terras agrarias, no, no noso caso, pois, así, unha aproximación que se van perder en torno a dúas, a dúas hectáreas de terras agrarias. Isto non conxuga, evidentemente, con, con fijar población no rural, todo ao contrario as nosas infraestructuras vanse poñer ao servicio das empresas privadas e eu diría a administración <clears throat> que o pense, que retome, que vexa en situ como se, onde se colocan parques eólicos e logo é unha cousa máis ou menos razonable de ver que, que, que isto non pode ir adiante. Termino dicindo que o rural solos non imos chegar, nós necesitamos de toda a sociedade gallega que vexa que no rural vive xente, que sigo vivendo xente, que producimos alimentos e que ten que apoiarnos. Maruxiña, non vai a erva Que ven o vento marulla toda a chaleva, Toda a chaleva, leva xa toda Ai Maruxiña, Maruxa, non seas toda Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van Non te vayas calimera Que bon gusto nos das Calimera a irmán de Calimero. Sí, eu tamén pensei en Calimero, entonces pensei nunha jaliña ou algo así. E a Calimera, a Radio Calimera, pode ser, sí. Claro, si sí, o viño blanco era da mesma. Calimera é unha radio libre de Compostela que leva moitísimos anos. Unha radio independente, con contidos distintos. A radio de todas e todos, participativa, aberta, pero iso xa, xa o é, tampouco estou dicindo nada novo, non sei. Ondiñas oh, veñen, ondiñas oh, veñen. Ondiña Pois Calimera eu penso que se te refires a emisora de radio É que me, a mí eh, tamén a emisora de radio Pois é unha emisora de radio super eh, transgresora Aberta, libre, creativa, feminista Non sei se é así, pero bueno, a ver se si vai Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van Apoia a Calimera que continúe a su arte. <laughs> meta, espero sistema funcional. O político, no robo banqueiro es legal. Que un cacique se llazo para beber. Seguimos trabajando para poder vencer. Pagamos verdes que se peña viva e real E a censura sexa algo que borrar Sentirse ben falando a túa lingua nai O galego vale pra reír ou pra chorar sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Asamblea. ver. Sen campé. Radio Calimera. alternativa. No más eólicos, por favor.